Etxerat, Euskal Presoen senide eta familiakoen elkarteak ogoita bost urteko muga alatza hau markatuko du elgarretaratziak antolatuz ego Euskal Herriko hiriburuetan. Dispertsioaren ondorioak, azpimaratu dizkigua intzuzen, etxerateko urtzi errazkinak dispertsioak e, engane, e, eh, noski e, kriston eragin zuzena daukala, ba, bueno, ba, beraien zenide, herri, kulturatik eta ba, urrunde egiten dituztelako, eta baita beraien artean ere sakabonatuak daudelako ez. era noski, ba, senide eta lagun guztieri ere, ba, zuzen zuzenean eta egiten die e, neurri bada. Euskal presoak uruntzeko eta sakabanatzeko politika horrek, ondorioak latzak ditu ere familia edo lagunentzat. Hori da, ba, benetan, eraturik eh, e, eh, gogorrena, namasei pertsonak, e, beraien bizitza galdu izena errepidean sakabanaketaren ondorioz gero daude beste datu batzu, ba, direna gastu ekonomikoarenak, ba, media bat daukagu aterata, zen uste oso ezberdina da, e, bisita bat, da, ba, bai edo, bai espainian, edo, ingatarrara jutearen, baina media bat daukagu aterata, preso bakoitzeko, E, aste buru bakoitzaeko bisita batek, ba, irurogitamez hortzi euroko gastua dakarrela, asteko, ez? Ordea, horrek esan nahi da, hilabetean, ban, ja zirun mazortzi euroko gastua dakarrela, preso bakoitzeko. E? Eta horrekin batera ere, beste datu bat horrela esan gantzakena da, e, bisita bat egiteko, e, eh, bat azbestean, mila zirun kilometro egin beharra dauzkagula, zenide eta lagunok, ba, gure zenide lagunarekin berrogei bat minutu egoteko hori dira datuak zenbakietan jarri ditazkegun datuak, baina egia ere sakabanaketak eh, beste hainbat eta hainbat kalte sortzen dituela presoen gainta aparte seniden gan ere ez, eh, batez ere ba, psikologikoak esango benuke ez, e, eh, zezure senide do laguna e, horren besteko distantzian edukitzeak ba, ekartzen dituen burua uste eta nekeak ez, e, jende heldua ere dago, ba, gaxotasunak direla medio eta ba, e, bideiak ezin dituztenak egin, eta orientzako, ba, pentsa ama bat entzako, bere semea ezin ikusi izana, ba, zortzion kilometrotara preso dagoelako, ba, zer suposatu dezaken. Horrekin batera ere, gero daude, ba, semea labak, e, iobak, e, ume txikin ganere horrelako bideiak egitea suposatzen den guztiarekin. Ez, nahi eh, gauz asko dira, e, eh, sakabanak eta e, lagunen gan, eh, ba, gure eskubideak urratzen ari direla, ez azken fine, eraskoetara. Etxera telkarteak salatu nahi du, mendela orden bat iragan bada ere, dispertsio politika ere maiten duten Espainol eta Frantses estatuek ez dutela politikaz aldatzeko asmorik erakusten. Buke eh, argita garbi ikusten duguna da, e, bai Espainian eta bai Frantzian, e, honen bukaera baino, ba, oraindik eta ba, larria ari direla, ez? E, kaso ditugu, urruntzen jarritzen dituztela gure senide eta eta horrekin bukatziko ba, daukatela inungo gogorik, ez? E, gainera entzuten ditugun e, adierazpien batzuk, e, bat ez ere espainaldetikan, ba, baldintzatzen e, sakabonaketaren amaiera etaren disoluzioarekin, eta horrek esan nahi duna da, bazkenean, ba, e, baldintza jartzen dituztela e, gure eskubideak lortu alitzateko, eh? Elgarretaratzeak eginen dira ostegun untan ejan bezala Ego Euskal Herriko hiriburuetan, Donostia, Gazteiz, Bilbo eta Iruinean, egoerditan... Ogoita bosturte gure bizitzekin jolasten dispertsioa ito lelopean.